من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي من استهداه الواقي من اتقاه الكافي من تحرى رضاه والصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين وعلى آل كل ما رجا راج مغفرته ورحماه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعلى Hvala الله جل شانه Zahvaljujemo mu na svim blagodatima kojima nas obdaruje, posebno na blagodati vjere Islama. Hvala Allahu Đelešanuhu koji upućuje onoga ko od njega uputu traži. Hvala Allahu Đelešanuhu koji štiti onoga ko od njega zaštitu traži. Hvala Allahu koji je dovoljan onome ko njegovo zadovoljstvo traži. Salavat i selam neka i našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, poslaniku o časnoj porodici, ashabima i svim vjernicima do sudnjega dana. Evo ja sam večeras dobio zadatak da zamijenim Hafiza Kenana. On je na putovanju u Kuvajtu. Nije mi kazao tačno do kojeg hadisa se stiglo ovdje u čitanju Buharije, pa mi je kazao da izabirem ja jedan hadis koji ćemo večeras prenijeti i ukratko objasniti koliko moje mogućnosti dozvoljavaju. Molim Allah Đalešanuhu da nam učini ovu noć blagoslovljenom, da nam da svaki hajr, da se okoristimo hadisom koji ćemo čuti, da u svome životu pokušamo primijeniti ono što nam poslanik sallallahu alaihi wasallam kroz ovaj hadis kazuje. Kao uvod u večerašnji hadis Spomenut ću jednu predaju koju sam nedavno pročitao, a govori o dva velikana, dva pobožnjaka. Sjećam se da je, ime jednog od njih, ime onog mudrog pobožnjaka Ibrahima ibn Edhema, a drugog se ne sjećam. Ali nije bitno, nisu bitna imena, bitna je priča i poruka koju nam šalje ova predaja. Kaže, sastala se ova dva pobožnjaka u Meki i razgovaraju pa kaže ovaj prvi drugom, kaže odlučio sam u životu da više nikako obskrbu ne tražim. Da samo Allah Đelešanuhu robujem, da i vade činim i ništa drugo ne radi. Pa ga upitao, drugi, zbog čega to tako kažeš? Kako si došao do toga zaključka? Šta te je nanukalo da tako misliš? Kaže, šetao sam jednog dana ulicom i kraj puta ugledao bolesnu pticu kojoj je bilo slomljeno krilo, nije se mogla kretati, kaže. Pa sam se zapitao, Allahu dragi, kaže, ko će nahraniti ovu pticu, ovakvu bolest? Kaže, mi je Allah Lešanhu dao da dolazi druga ptica i u kljunu nosi hranu i hrani ovu, ovu bolesnu, kaže. Pa sam shvatio, kaže, da ma u kakvoj situaciji teškoj bio u životu, da će Allah Lešanhu obskrbiti da će im dati svoju obskrbu da neće ostati glada. kaže zatim mu ovaj drugi kaže a zašto nisi odlučio da budeš ptica koja je nahranila zdrava ptica koja je nahranila bolesnu kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu kaže el jedul ulija hajrum min sufla gornja ruka ili ruka koja hrani je bolja od one ruke koja prima koja se hrani Ovu predaju sam naveo iz razloga što ću večeras govoriti o hadisu kome nas poslanik sallallahu alaihi wasallam savjetuje i kaže da je jak vjernik bolji od slabog vjernika. Da vjernik u životu mora napredovati i truditi se da bude što moćniji, da bude što snažniji, da poboljša sve svoje sposobnosti koje mu mogu koristiti u njegovom životu na ovome svijetu, ali i da bi zaslužio drugi bolji svijet. Ja. Prenosi se od... Ako može samo malo naprijed da, da, da možemo svi ući. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao El mu'minul qaviju hajrun wa ahabbu ila Allahi min al mu'minil da'if. Jak vjernik, snažan vjernik, moćan vjernik je bolji i Allahu draži od slabog vjernika. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa Wa Kaže, ali u obojci je hajr. obojce su dobra. I niko ne smije kazati za nekog vjernika da nije dobar samim tim što je vjernik, što u njegovom srcu postoji iman, on je dobar, jel? Međutim, bolji je moćni, snažni, jači vjernik. Kada Ulema govori i kada tumači ovaj termin jak vjernik i slab vjernik, onda kaže da se to odnosi i na čovjekovo tijelo, i na čovjekov, intelekt, i na njegovu duhovnost. Znači. I na svaku drugu sposobnost koju čovjek može steći u životu. Znači jak vjernik u svakom mogućem smislu i fizički i intelektualno i duhovno je bolji od slabog vjernika. A u bojci je hajr. Zašto kaže? Kaže Ulema, jak vjernik je bolji od slabog, zato što je on spreman da ulazi u kontakt s ljudima, da se miješa s ljudima, da bude, bude među i da podnosi uvrede ili ezijete koji mu narod i ljudi mogu donositi. On je jak i on je spreman da to podnosi. I spreman je da makoliko to bilo teško da ih uči hajru i da ih upućuje koliko je u njegovoj mogućnosti napravi put. Odnosno da im, prenosi od Allaha Želešanu i poslanika ono, ono što, su, oni ostavili. Ovo nam potvrđuje i proširuje značenje i sljedeći hadis koji ćemo spomenuti, a kojeg bilježi muslim, prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao El mu'minu alladhi yuhalitun nase kaže vjernik koji se miješa s ljudima, koji je u kontaktu s ljudima, koji se ne boji ući u kontakt s ljudima i prenijeti im ono što je naučio. Wa yasbiru ala edahum i koji trpi njihove uvrede ala Kaže, bolji je i vrijedniji je od vjernika koji se ne miješa s ljudima, koji ne dolazi u kontakt s njima i koji ne trpi njihove uvrede. Stoga je znači na vjerniku da konstantno napreduje i poboljšava sve svoje sposobnosti u životu. Kao jedan lijep primjer, navešćemo kako poslanik sallallahu alaihi wasallam kroz primjer učenja Kur'ana daje čovjeka da, povoda da konstantno traži od njega, od vjernika, da konstantno napreduje u učenju Kur'ana. Pa prvo kaže, spominje se onim hadisima, men kare harfem nel Kur'ani, ko pročita jedan harf iz Kur'ana, bit će mu upisano djelo. A svako djelo se kod Allaha vrijednije kao deset dobrih djela. Jel? poslanik alaih selam, odnosno savjetujete da naučiš Kur'an, makar jedan harf, da bi zaslužio dobra djela. Drugi, drugi hadis kaže, onaj koji vješto uči Kur'an, bit će sa melekima časnim pisarima. A onaj koji s poteškoćom uči Kur'an, koji se muči, imat će dvije nagrade. Zato što uči Kur'an i zato što se muči. Jel? Kad ti je teško, kad naučiš sufaru, počneš učiti Kur'an, teško ti je s početka. Poslanik Ali Selam te savjetuje da napreduješ i da zato imaš nagradu. Zatim, jel kad, kad ti bude teško pa kada postaneš vješt, onda imaš još veću šast. Bićeš sa melekima, časnim pisarima. Zatim, poslanik sallallahu alaihi wasallam savjetuje da se što više pamti Kur'ana, pa kaže da će se kazati u učaču Kur'ana na sudnjem danu, uči i penji se kao što se učio na Dunjalku, tvoja zadnja deređa, tvoje mjesto će biti na onom mjestu ondje gdje proučiš zadnji svoj ajet. Pa kada vjernik pođe da pamti Kur'an, onda Allah poslanik sallallahu alaihi na kraju kaže Hajrukum men ta'allama al wa kaže najbolji među vama je onaj koji nauči Kur'an nauči čitati Kur'an, nauči ga razumijevati i onda druge podučava Kur'an. Znači, kroz ovaj primjer vidimo, konstantno napredovanje se traži od vjernika. A to nam se i u ovome hadisu govori. Kada ulema tumači ovaj hadis koji smo kazali na početku, onda spominje i druge hadise koji govore o fizičkoj sposobnosti i svim drugim sposobnostima kojima se vjernik treba osposobiti, pa spominje sljedeće hadise, kaže Alimu esibaha warrimaje Kaže, naučite svoju djecu plivanju, warrimaje i gađanju, jel, strijeljanju. Zatim u drugom hadisu se kaže waladi ala walidihi Kaže, pravo djeteta kod njegovog roditelja je en je da ga nauči da čita da piše, odnosno da pliva i da strijelja illa i da ga ne obskrbljuje osim onim što je dobro znači da ga obskrbljuje samo halal halal zaradu dalje poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu koji smo počeli tumačiti kaže Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Kaže, čvrsto prihvati, žudi, uloži trud, uloži snagu u ono što će ti koristiti. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Zatim zatraži pomoć od Allaha dželle Šta god da radimo, treba uložiti trud, a zatim zatražiti pomoć od Allaha Đelešanu. Jer bez njegove pomoći ne možemo ništa, ništa uraditi. ولا تعجز I ne očajavaj. Ne očajavaj. Wa in Kaže poslanik Ako te nešto teško pogodi, neki usivate te zadesi, nemoj reći لو enni فعلت kada kane kada o Da sam uradio tako, bilo bi tako i tako. Vjernik, vjernik se ne smije vraćati u prošlost i pokušavati da promijeni prošlost. Jer sigurno u tome neće uspjeti. Iz prošlosti vjernik treba da uzme pouke, da nauči iz svojih, iz onoga što je proživio i da se uputi ka svojoj budućnosti. Da razmišlja o svojoj budućnosti. Kaže poslanik alaih selam kul nego reci, nemoj reći da sam uradio ovako, bilo bi ovako i ovako. Nego reci, qaddar Allahu wa ma Allah je tako odredio i kako je htio, on je uradio. Allah je tako odredio i kako je htio on je uradio. Ovdje nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori od jednom od uvjeta imana, odnosno imanskih šarta, A to je vjerovanje u sudbinu, vjerovanje u Allahu u određenje. Onaj ko pokušava promijeniti svoju prošlost i ko u to vjeruje, ne vjeruje u Allahu u određenje. Ne vjeruje da je moralo biti onako kako je Allah džellešanuhu odredio. Na vjerniku je da prihvati svoju prošlost, da nauči, da uzme pouke iz nje i da krene da krene da poboljšava svoju budućnost, ono što, što mu slijedi. Fa inna lau kaže. Zaista ono, da sam uradio ovako ili da je bilo ovako, otvara vrata šeitanu. A to je, kaže Ulema, da u njegovo srce ubacuje protivljenje sudbini, protivljenje Allahom Đelešanu određenju. Stoga se, stoga se ovoga, treba čuvati. Vjernik, šta možemo naučiti iz ovog drugog dijela hadisa? Vjernik treba biti realan. Vjernik ne smije zatvarati oči pred stvarnošću. Međutim, vjernik mora biti optimističan. Šta god da ga zadesilo u životu. Mora biti optimističan i mora gledati naprijed. Nedavno sam pročitao jednu fantastičnu misao. Kada nam je teško, kada ne znamo kako da postupimo. Kaže ovaj mislilac, ne znam tačno ko je to kazao, pročitao sam na internetu, ali je misao odlična, kaže. Ida daqat bike dunja. Kaže, kada te pritisne dunjaluk, kada ti postane tijesan, kada ti bude teško, fela takul, nemoj reći, rabbi indi hemmun kabir, nemoj reći gospodaru moj, pritisla me teška briga, imam veliku brigu nešto me teško mori. Walakin kul, nego reci, hemmi indi rabbun kebir. Kaže, reci, tugo moja, brigo moja, ja imam velikog gospodara. Uz njegovu pomoć ja mogu prebroditi tebe i svaku drugu brigu koja me zadesi. Znači, zapamtimo. Iza daqad viket dunija, kada te pritisne dunjaluk, fela tekul, rabbi indi hemun kebir. Gospodaru moj, imam veliku brigu, nego reci brigo moja, imam velikog gospodara koji će me pobijediti. Jel, koji će, uz kojeg ću sve, sve, sve savladati, sve pobijediti. Allah u Kur'anu kaže u suri At-Tauba Kul len yusibana illa ma Allahu lana. Reci, neće nas zadesiti ono što, osim ono što nam Allah Želešanuhu propiše. Neće me zadesiti ono što nam Allah, osim ono što nam Allah Želešanuhu propiše. E, završimo sa hadisom kojeg prenose Ebu Dawud i Ennesai kome je poslanik sallallahu alaihi wasallam savjetuje i preporučuje dovu koju čovjek treba proučiti kada mu bude teško u životu, kada ga pritisne neka velika briga. Kaže, men galebahu emrun, koga pritisne neka stvar, koga pobjedi neka stvar, fel neka kaže hasbi Allahu wa ni'mal Dovoljan mi je Allah i on je divan zaštitnik. molimo Allah Želešanuhu da budemo što jači, što moćni vjernici. Poboljšavajmo naše sposobnosti. Pomažimo drugima, trudimo se da budemo ruka koja hrani, a ne ruka koja prima, koja se hrani i ne očajavajmo kada dođemo u teške situacije. Čvrsto vjerujem, vjerujemo da je moralo biti onako kako, Allah onako kako je Allah Želešanu zapisao i odredio. Iz prošlosti izvlačimo poruke, razmišljajmo o svojoj prošlosti, ali svoj trud, svoju snagu uložimo da bi poboljšali našu budućnost i da bi postigli konačni cilj, a to je Allahu Želešanuhu zadovoljstvo i džennet na budućem svijetu. da vas Allah Đelešanuhu e, nagradi da nas sve uputi napravi put pomogne nam da budemo što bolji vjernici بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعاليت اللهم حبب إلينا الإيمان والإسلام والإحسان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة